Ehm, ja, vi har, et, eh, vi har et tema ehm, for denne uka. Det er eh, disippelskap. Ehm, I går så begynte vi å se på det at disippelskap, det er egentlig Det er livet, enkelt og greit. Det er livet som kommer ut av at du kjenner Jesus. Eh, det er ikke noe mekanisk først og fremst som du bestemmer deg for å gjøre, men disippelskap er ditt forhold til Jesus. Eh, I dag skal vi se litt på disippelen sin forsamling eh, og disippelen sin bønn. Eh, og dette er veldig, veldig viktig. Du som er litt kjent i Bibelen, du vet at samling kom før åndens salvelse på pinsedagen. Apostelgjerningene to og fire. Paulus han skriver om dette med å bevare åndens enhet, før han skriver om nådegaveutrustningene i Efeserane 4. Ehm, I Salme 133 så leser vi om hvor liflig det er at brødre også bor sammen, at de er samla i enhet. Ehm, og når de er i samling, så leser vi om den gode oljen, salvelsesoljen. Vi leser om velsignelse, om liv til evig tid. Ehm, så dette er et viktig tema. Eh, jeg vil gjerne be først, før vi går i gang. Ehm, kjære Far, jeg kommer framfor deg i, i Jesu navn. Ehm, takk for at det enda er tid Herre. Takk for at det faktisk er en ny dag i dag. Takk for at det enda er tid til å venne seg til deg og, og få nåde, Herre så ber jeg deg om at selv om vi selv om vi stadig vekk står opp til en ny dag, at vi ikke, vi ikke glemmer dette ene, at uh, det er en evighet som venter. Herre, hjelp oss å, å leve med den evigheten for øye. Du ser det så lett for oss å bli opphengt i, i småting, i bagateller. Eh, jeg ber om ber om hjelp til å legge det av både for min egen del og for hele forsamlinga, at jeg kan leve med evigheten for øye. Så ber jeg om at du skal komme med, med visdom og åpenbaring, sånn at du skal legge kraft bak ditt ord, sånn at det blir virksomt, sånn at vi kan leve der som du vil vi skal leve, der som du kan velsigne, Herre. I Jesu navn og for Hans skyld. Amen. Um, Matteus 18, 20 er et vers som antageligvis alle kan utenat. For hvor to eller tre er samla i mitt navn, der er jeg midt iblant deg. Et vers som alle kan utenat, og som vi antageligvis aldri tenker så mye over, for vi kan det, vi har hørt det før. Men jeg vil ha lyst til å gå litt dypere inn i dette verset her nå. Jeg vil dele det opp i fire deler, eh, sånn som det, jeg syns det er naturlig ut ifra verset i seg sjøl. Eh, for det står noe om sted, hvor eller hvor som helst. Eh, det står noe om hvem, antall, to eller tre. Det står noe om hvordan, samla i Jesu navn. Og det står noe om effekt, eller hvorfor, eh, for at Jesus skal være midt iblant oss. Eh, og det dette her er, er intet annet enn en kraftpakke fra himmelen, rett og slett. Eh, en kilde til rik velsignelse. Intet vers i Bibelen er noe mindre enn det. Eh, men hver eneste gang jeg hører det verset der brukt og sitert, så er det brukt som et minstemål. For vi leser det omtrent sånn Det trengs bare to eller tre og så skal jeg være midt iblant deg. Eh, det er ingen grunn til å tolke det på den måten som jeg har funnet, i hvert fall. Eh, det er menneskelikt å tenke at antall er noe som er veldig viktig, eh, men Gud er ikke som et menneske. Og fokuset for dette verset er ikke hvor de møtes. Det er ikke i kirka eller på bedehuset eller i tempelet, men det er hvor som helst. Fokuset er ikke på antall to er den minste forsamlinga du kan ha. Eh, men fokus er på dette, at de er samla i Jesu navn, og at Jesus er midt iblant deg. Eh, ta et lite eksperiment sånn helt kjapt. Hvis du ser for deg et kristent møte Kristent møte, hva bilde får du i hodet da? Jeg vil tro at hvis du er omtrent der som gjennomsnittet er, så tenker du på et bedehus eller ei kirke. Men, men, bedehuset eller kirka er ikke nok i seg sjøl. Altså, det må være noe folk inni. Minst to eller tre. Og da, da kan vi ha et kristent møte. Um, og da har vi snudd opp ned på hele konseptet, har ikke vi vel? For da har stedet blitt viktig, og mennesker, antallet, har blitt viktig. Um, og det er typisk menneske. Um, Derfor er det viktig at vi stadig får fornya sinnet i Skrifta. Ehm, men dette fokuserer på det indre, på hva som skjer i hjertet. På den, den åndens enhet som Paulus skriver om i Efeserne. Ehm, litt om sted først. Ehm, når Jesus snakker med den samaritanske kvinna ved brønnen i Johannes 4, så tar hun opp denne, denne gamle problemstillinga med, med hvor skal vi tilbe. Eh, for du skjønner, jødene hadde tilbedt i Jerusalem. Eh, samaritanerne de hadde tilbedt på Garisimfjellet i Samaria. Eh, og den uenigheten var bakgrunnen for ganske mye krangling. Så når hun begynner å ane at Jesus er en teolog, så spør hun hvor, hvor skal vi tilbe? Og Jesus svarer Johannes 4,23.: Den time kommer og er nå da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og i sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Vi ser at stedet er ikke viktig. Og dette er nytt. Eh, dette er et sant radikalt før og etter Jesus. Eh, gjennom hele Det gamle testamentet så er sted viktig. Der tilber man Gud i tempelet i Jerusalem og ikke på, på avgudsfjellet i Garisim. Eh. I Det gamle testamentet så er alt fysisk viktig. Så du har en møbel i tabernakelet, og den skal stå der. Og ingen skal flytte på den. For det er et forbilde for ting som skal skje i Det nye testamentet. Eh. Før Kristus er det et forheng inntil det aller helligste i tempelet. Om noen går inn der, så skal han dø. Og her er et bilde det forhenget revna, og Jesus døde. Um, det fysiske er ikke lenger viktig. Men vi går frimodig inn i det aller helligste og taler med, med Far. Ikke bare en Gud som er, er langt borte, eller som bor inni et, et rom mellom kirubene sine vinger, som det står. Eh, men vi går helt opp på fanget til Far. Eh, Paulus han kaller dette begrepet for stoicheia på gresk. Det betyr bokstavelig talt de målbare ting. Det som er oppmålt, det som er utapå, og det som er fysisk. Stoicheia. I min bibel så er det oversatt til, til barnelærdom. Verdens svake og fattige barnelærdom. Og det krever en teolog av Paulus sitt kaliber for å si noe sånt. Eh, Galaterne 4,9. Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er, er kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den? Og her snakker han om den gamle pakt. Den gamle pakt som fikk ansiktet til Moses til å lyse opp av herlighet, som fikk Esra til å fryde seg av glede, salme 119, og som fikk den vise Salomo til å, å klø seg i hodet og si at her, her er det dype ting, her er det mye visdom. Eh, og Paulus kaller det for svakt, han kaller det for fattig, og han kaller det for barnelærdom. Hvordan kan han gjøre det? Jo, fordi Kristus har fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt som er lovfesta på bedre løfter, står i Hebreerne 8,6. Eh, Paulus er ikke høy på pæra når han bare skriver av alt dette fysiske, alt det som har med, med sted og sånn å gjøre, eh, som fattig barnelærdom. Men han vet at dette nye som skjer, er så mye herligere. Eh, og han er ikke en sjølskryter. Han skriver i, i 2. Korinterne 3 at eh, vi duger ikke til å tenke ut noe av oss sjøl, men vår dugelighet er av Gud, som gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens, men åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. Jeg har et poeng, hvis du bare følger med. Eh, stedet er ikke viktig i det hele tatt i den nye pakt. Men det som skjer, er akkurat det som Paulus advarer mot i Kolosserne 2. Der skriver han sånn Se til at ingen får fange dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskets tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. Så han advarer. Det går an å bli fanga. Og det skjer etter visdomslære. etter tomt bedrag. Apates, står det på gresk. Dere kan gresk, kanskje dere? Apati. Mangel på interesse. Det skjer etter menneske, menneskelige tradisjoner. Den vei som synes rett for en mann, men som leder til døden. Og det skjer etter verdens barnelærdom. Stoikeia. Og ikke etter Kristus. Og hva er det som skjer? Nå kommer hele poenget. Eh, på 300-tallet så blir en mann som heter Konstantin, frelst. Og det er ikke en hvilken som helst mann, for han er keiser i Rom. Ehm, og hans mor, Helena, finner ut det at når gutten hans blir frelst, så skal hun gi et takkeoffer, en gave til Gud. Eller hun trodde i hvert fall at det var til Gud. Så hun begynner å bygge fødselskirka i Betlehem i år 327. Og Det er den første bygninga som blir bygd med tanke på å tilbe Jesus Kristus. Det er den første kirka. Plutselig så har stedet blitt viktig. Eh, og siden den tid har menigheten i større eller mindre grad vært fanga i et frivillig slaveri til en kirkebygning. Etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. Og opp gjennom middelalderen, for så vidt ellers også, hva er det som skjer? Jo, de som er kristne, bruker alt de har av ressurser og mannskap på å bygge disse store katedralene, istedenfor å sende misjonærer ut i jungelen for å bringe frelse til hedninger som er på vei mot fortapelse. Så bygger de seg svære katedraler og kirkebygg, og plutselig så er stedet viktig. Og Du kan dra og besøke dem i dag. Veldig store, flotte bygg, for all del. Jeg tror ikke det har noe særlig med Gud å gjøre. Eh, men det er veldig fine monument til en eller annen sitt ego. Stedet er ikke viktig. Og her i Norge, på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, så kommer det en kar som heter Hans Nilsen Hauge. Og han vil gå Han har skjønt dette her nå, at stedet er ikke viktig. Han vil gå utafor kirka og preike. Og han blir kasta i fengsel for det. Det samme skjer i England med John Wesley, John Bunyan dere kjenner til han. Pilegrimsvandring. Hvis du skal lese én bok i år som ikke er Bibelen, så la det være 'Pilegrimsvandring' av John Bunyan. Og De har skjønt at stedet er ikke viktig. Antall det er ikke viktig. Men det som er viktig, er at vi samles i Jesu navn. Og da vil han være midt iblant oss. Um, og jeg utfordrer deg til å finne, finne mennesker som har blitt mer brukt av Gud enn de gutta der nå, innenfor kirka sine fire vegger. Absolutt. Der er, der er en Luther, og der er en Spurgeon, og for all del. Gud har brukt folk innenfor kirka også. Eh, men stedet er ikke viktig. Eh, så litt om antall. Eh, Gud er ikke opptatt av antall. Altså, han vil jo han vil jo at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannheten, sannhetens erkjennelse, som det står i Han har glemt om det første eller andre Timoteus. Eh, men Gud har en evne til å være veldig likegyldig overfor de store mengdene eh, og opptatt av den ene. Eh, han er opptatt av kvalitet, ikke kvantitet. Og i Markusevangeliet sitt første kapittel da leser vi om starten på Jesu virke i Galilea. Eh, han er i Kapernaum. Han har helbreda mange. Og han begynner å bli rett så populær. Eh, og Tidlig om morgenen så går han av gårde for å be alene. Og så kommer disiplene og leter etter ham. Og Det står sånn i Markus 1,36.: Og de fant ham og sa til ham:" Alle leter etter deg. Han sier til dem:" La oss gå til andre steder, til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne ordet der også. For det er derfor jeg er kommet. Hva mener du, Jesus? Hørte ikke du alle leita etter deg? Ser ikke du for en mulighet dette er? Du kan jo forkynne til hele byen. Ehm, men Jesus er ikke interessert. Han vil til småbyene rundt forbi. Eh, og Hvis du blir med meg til Johannes 6, så skal jeg prøve å gi deg en forklaring. Eh, det som er situasjonen her, er at Jesus har metta de 5000 eh, med fem brød og to fisker. Kjent historie. Og Dagen etterpå så er det noen som kommer tilbake til Jesus. Og Det står ikke hvor mange de var. De er omtalt bare som folket. Men jeg tror ikke det er usannsynlig at det er snakk om Omtrent de samme som var der dagen før. 5000. I tillegg så står det at det kom flere båter fra Tiberias. Så det er en stor folkemengde. Eh, og det er jo, jo enhver evangelist sin drøm. sant? Kan forkynne for så mange. Altså, tenk på kollekten. Ja. Eh, <laughs> jeg kan se for meg at disiplene òg var veldig positive. Eh, men så sier Jesus i vers 26, Johannes 6, 26 Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi, dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. De kom ikke for Jesus. De kom ikke for å samles i Jesu navn. De kom for å få brød. Eh, arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig liv. Eh, sier han videre. Og Det spiller på en måte ingen rolle altså om de er to eller tre eller 5000. Hvis de ikke kommer for å være samla i Jesu navn, så er det helt ubrukelig. Eh, og hva gjør Jesus? Jo, han sier til dem Hvis dere ikke spiser mitt kjød og drikker mitt blod, så har dere ingen del med meg. Da har dere evig liv i dere. Du, du skal tenke lenge for å finne noe som er mer anstøtelig å høre for en jøde enn akkurat det. Ehm, og disiplene de blir helt fra seg, for de ser kollekten forsvinne ut i det blå. Og Det står i vers 60.: Mange av hans disipler som hørte dette, sa da:" Dette er harde ord. Hvem kan, hvem kan høre dem? Ehm, Jesus kunne tro du ha, ha pakka det inn på en litt bedre måte? vært litt mer politisk korrekt. Du, du jager jo vekk hele flokken. Mm. Det står i vers 66. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Og Jesus sa da til de tolv, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte han og sa, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Simon Peter han har skjønt at han er neppe fornøyd, men han må ha Jesus. Uansett hvilken skam, uansett hva det måtte koste. Han måtte ha Jesus. Mm. Og Jesus sto igjen med tolv den dagen istedenfor 5000. Mm. For all del, han hadde, han hadde talt til alle 5000. Han hadde ikke bare valgt seg ut de tolv og bare hatt med de å gjøre. Han hadde talt til 5000. Eh, men når evangeliet sitt anstøt blir presentert, eh, da forsvinner de som egentlig ikke var interessert. De som bare hang, hang etter Jesus, for det var jo spennende å se på denne mannen, og han kunne jo gi brød. Og de som står igjen, er enda tettere knytta til Jesus. Og han kan jo spørre seg hvorfor, hvorfor gjør han dette? Det står i vers 37 i samme kapittel. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Jesus var ikke bekymra Eh, for at noen av de som Faderen ville gi ham, ikke skulle komme. Jesus hadde fått et budskap å gå med, og han visste at hvis han bare var trofast mot det budskapet og proklamerte det, så kom de til å komme, de som skulle komme. Eh, men han ville ikke ha geiter i saueflokken. Og Nå protesterer du, og så sier du ja, men vi skal jo stå ved veien og invitere alle inn til, inn til bryllupsfesten. Ja, det skal vi. Vi inviterer alle inn til bryllupsfesten. Men vi inviterer med den samme invitasjonen som Jesus gir, som Bibelen gir. Her er alle velkomne, som ser seg sjøl som utilstrekkelige syndere. Som vil gi fra seg alt håp i seg sjøl til å være rettferdig som er for svake, som ser sin ondskap i å leke Gud i eget liv, og som vil ta opp sitt kors og følge Jesus. Forandrer vi på budskapet, så forandrer vi på hvem som kommer. Da får ikke vi denne samlinga i Jesu navn. Vi får masse folk som kommer for å få brød. Det evangeliet som ofte blir forkynt av oss i Norge i dag, det er Gud elsker deg, og han har en fantastisk plan for livet ditt. Punktum. Eh, og det passer veldig bra for syndere å høre, for de også elsker seg sjøl. De også har en fantastisk plan for, for, livet sitt. Så om Gud vil være med på den planen, så er jo det, det er jo kjempeflott. Yay. Eh, og så ber de en bønn, og så tror de at de har tatt imot Jesus i hermetegn. Ehm, de har ikke omvendt seg, men de tror at de er frelst, og så går de videre og så lever de akkurat sånn som før. Og det går helt greit for dem. For de har ikke Den hellige ånd boende i seg. De har ikke Åndens vitnesbyrd. Ehm, et tegn på at du er frelst, kjære, kjære venn, det er at synd blir et problem. Hvis du kan kaste deg ut i synd og nyte det, da ville jeg vært bekymra på dine vegne. Eh, jeg vet ikke om det er så populært å si det, men vi prøver ikke å samle flest mulig. Vi prøver å samle flest mulig i Jesu navn. Så da har vi satt på sted ikke viktig, og antall ikke viktig. Da kommer vi til kvalitet, eller måte, eller hvordan, i Jesu navn. Og det er viktig. Du ser, i Jesu navn, det er mer enn en setning som vi hekter på i en bønn, eller på en måte et banner som vi heiser opp over det vi gjør, for at det skal være litt mer hellig. Ehm, dette handler om ditt forhold til Jesus. Ehm, det handler om grunnen til at du kom på, på møtet i kveld. En av reformatorene han sa det er ingenting som mer truer vår frelse enn å tilbe Gud på feil måte. Hvis du vil plukke på detaljer, så kan du protestere og si at vi er ikke frelst ved tilbedelse, vi er frelst ved tro. Ja, men er ikke troa en form for tilbedelse? Er ikke den ernært av tilbedelse? Og har ikke den som mål å føre det til mer tilbedelse? står det i Salme 106 at han frelste deg for sitt navns skyld. Eh, Gud har som mål å herliggjøre Jesus. Eh, det er grunnen. Jeg er frista til å gi deg hans poeng. Husk at hun var Luther eller Calvin. Eh, Matteus 7 og 22, eh, der står det sånn mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn og drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til deg, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Det er ikke mangel på bekjennelse, det er ikke mangel på, på gjerninger eller noe som helst um, som fører disse vill. Det står 'Herre, Herre' to ganger. Uh, dette er ikke folk som bare ser at Jesus kommer i skyene, og plutselig omvender seg og sier 'Ja, Herre, å, oh, der er du'. Uh, dette er mennesker som har gått rundt og proklamert Jesus som Herre, ivrig og entusiastisk hele livet. Og de har hatt tjenesten til å backe det opp. Dette er mennesker som har gått ut og inn av kirke og bedehus hele livet og tenkt at jeg er på det rette stedet, og jeg er med de rette folka. Sted og menneske. Det er farlig når det begynner å bli det viktigste. Mm. De har aldri hatt et hjerteforhold til Jesus Kristus. Og jeg vet dette kan være vanskelig å høre. altså om jeg kunne kommet ut dit og gitt deg en klem når jeg sa det til deg. Så. Ehm, men de har anerkjent at Jesus er kanskje en person i historien. Han er fremtredende innenfor filosofi og teologi. Og derfor så velger jeg å tro at han var Jesus, at han var Guds sønn. Ehm, de har innsett at kanskje, kanskje det fins et helvete, og kanskje kan jeg være en kandidat for det. Derfor så har de heist opp bekjennelsen for å være på den sikre sida. Og se på hva han sier. Dere som gjorde urett. Eh, på gresk anomia. A er den negative artikkelen. Nomos betyr lov. Ingen lov. Eh, dere som sier at dere kjente meg, men som, som levde som om jeg aldri ga dere noen lov å leve etter. Det er ikke snakk om frelse ved gjerninger. Det er snakk om frelse ved tro. Men tro er ikke et intellektuelt samtykke eller en bikk på hatten til Jesus. Jesus er en levende person. Du må ha et forhold til ham som en levende person. Du må bli født på ny, står det i Johannes 3. Det er umulig å ha et forhold med Jesus Kristus uten at det bærer frukt. Det så vi på i går. Ja. La oss si det sånn låne en, låne en illustrasjon fra Paul Washer. Um, hvis jeg hadde kommet inn her nå, sånn som jeg står um, Og dette er omtrent så pen og pyntelig som jeg blir. Um, og jeg hadde kommet tre kvarter for sein, og dere sitter her og venter, og hvor er, hvor er taleren? Og jeg har sagt til dere at eh, Ja, <laughs> jeg kommer for seint, men du skjønner det at jeg, jeg, jeg gikk Gikk på veien her nede, og så kom der en semitrailer i 140 km i timen og bare meia meg av gårde. Sendte meg bort etter veien. Eh, og derfor så kommer jeg litt for seint. Hadde du trodd på meg da? Du hadde jo ikke det. Du hadde sagt, 'Eivind, det er logisk umulig at du kan ha hatt et møte med noe som er så stort og så kraftig som en semitrailer, uten at det setter preg på deg.' Da er mitt spørsmål til deg hva er størst, en semitrailer eller Gud i himmelen? Um, hør her, det, altså, her er ingen her inne som har en fullkommen omvendelse. Noen hadde sagt dette til meg for fem år siden, så jeg er ikke sikker jeg hadde sendt meg igjen sjøl. Um, ehm, men det jeg ser, da Fra den dagen jeg omvendte meg, og fram til i dag um, så hadde du, hadde du fulgt etter meg, sier du på denne måten, i noen uker, noen måneder, eh, så hadde du ikke sett en fullkommen kristen. Du hadde sett en mann som strever, en mann som faller, en mann som ikke får det til. Og noen ganger så er det ett steg fram, to tilbake, tre steg fram, ett tilbake. Noen ganger så står det bare helt stilt. Men etter hvert som åra går, så ser jeg at eh, livet mitt sånn som det er i dag, det hadde vært på et helt annet sted hvis jeg ikke hadde kjent Jesus. Eh, han som begynte en god gjerning i meg, han er i ferd med å fullføre den, sånn som han har lovt. Han førte meg ikke ut av Egypt, ut av trellehuset, ut av synd, for å etterlate meg i ørkenen Eh, det er litt som når, når Gud prøver Moses på Sinai-fjellet. Du kjenner historien når Israelsfolket har laga seg en gullkalv og begynner å tilbe den. Alle kjenner historien om hva som skjer ned forbi fjellet, i leiren. Det er ikke så mye prata om hva som skjer oppå Sinai-fjellet. For da sier Gud til Moses eh, flytt deg av veien, så skal jeg utrydde dette israelsfolket, og så skal jeg gjøre deg til storfolk. Det står i 2. Mosebok 32. Um, jeg skal lage et nytt Israel av deg, Moses. Høres ikke det bra ut? Um, ikke lenger Abrahams, Isaks og Jakobs gud, men Moses sin gud. Um, det sa Gud for å prøve Moses, og han svarer akkurat det han skal svare. 2. Mosebok 32, 32,11. Herre, hvorfor skal din vrede bli opptent mot ditt folk, som du har ført ut av landet Egypt med stor kraft og veldig hånd? Hvorfor skal egypterne si, til ulykke har han ført deg ut? Han ville slå deg i hjel i fjellene og utrydde deg fra jorda. Vend om fra din brennende vrede og angre det onde som du hadde tenkt å gjøre mot ditt folk. Jeg vil du skal legge merke til hvordan, eh, hvordan Moses ber. Eh. Han ber ikke for folket sin skyld. Okay? Han har sin bror Aron nede i leiren. Han har sin gode venn Josva. Men det er ikke dem han ber for. Han ber ikke ja, men kjære Gud, det kan jo være 50 eller 40 eller 30 eller 20 eller 10 rettferdige blant israelsfolket. Sånn som Abraham ba for Sodoma Sodoma ble ødelagt i ild og svovel. Israelsfolket fikk fortsette. Og hvorfor? Jo, Moses ber for Guds ære. Ehm, hvis Gud hadde valgt å ødelegge israelsfolket, så kunne Guds fiender sagt ja, han klarte nok å føre dem opp av Egypt, men han klarte ikke å gjøre noe mer eh, med dem. Eh, han som begynte en god gjerning, han var ikke i stand til å fullføre den. Eh, og Gjennom sin ulydighet så hadde Israel på den måten brakt skam over Guds navn. Det er det Moses er bekymra for. Det er det som er grunnen til at han ber, og Gud hører på han. Du kjenner Du kjenner sikkert også verset som er før det jeg begynte å tale om eh, i kveld. Matteus 18, 19. Alt det som to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Ehm. Konstruksjonen i dette verset er langt mer, langt mer kompleks på, i grunnteksten enn den er på norsk, men jeg vil gi deg et eksempel. Nå skal du høre godt etter, nå skal du få nøkkelen til besvart bønn. Ehm. La oss si det er en mann som er ufrelst. Og kona hans og dattera hans og presten i bygda ber for han. Kona hun ser at eh, hvis mannen ikke snart skjerper seg, så kommer hun til å skille seg fra han. Og Han drikker, og han slår kona, og han slår dattera. Han er helt ustyrlig. Så her må det skje noe. Så kona ber. Kjære Gud, frels mannen min. Så slipper jeg å, å splitte opp familien. Og dattera, hun ber. Kjære Gud, Frels pappa, sånn at jeg og mamma kan få det litt bedre. Og presten, han ber Kjære Gud, kan ikke du frelse han mannen, for det hadde vært så kjekt å ha han med i, i menigheten her. Ehm, så alle tre er enige om hva de vil skal skje, men de er ikke i enighet sånn som Bibelen snakker om det. I den åndens enhet, i Jesu navn. Ehm, eksempel på Bibels bønn. Kona ber, kjære Gud, Uansett hva som skjer med min familie, så frels mannen min for at navnet Jesus skal få ære og pris. Dattera ber, kjære Gud, uansett hva som skjer med meg og min familie, frels pappa, sånn at navnet Jesus kan få ære og pris. Og presten ber, kjære Gud, uansett hva menighet han velger å gå i, så frels han for at navnet Jesus skal få ære og pris. Men ikke for min egen skyld. Ikke pga. det som jeg vil, Herre, men pga. det som du vil. For jeg kommer ikke til, til deg, Jesus, for å få brød. Jeg kommer for å møte deg som den du er. Ser du det? Um, Jakob 4,2 så står det dere har ikke fordi dere ikke ber. Og videre så står det dere ber, men får ikke. For dere ber ille. Dere ber på feil måte. For å sløse det vekk i lysten deres. Mm. Det var litt om, om samlingen sin måte. For Jesus og ikke for brød. Um, for hans navn og for hans skyld effekt at Jesus er midt iblant oss. Jeg skal ikke snakke lenge om dette. Um, disiplene fikk beskjed etter at Jesus skulle dra opp til himmelen. Bli i Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Ikledd, eller det kan også bety bestrålt med kraft fra det høye. Um, før dere begynner å gå ut og drive med misjon. Er det noe som du tenker med en gang beskriver ditt liv og din tjeneste ikledd kraft fra det høye? Er det sånn at du hører det, og så tenker du ja, det, det er meg. Jeg er ikledd kraft fra det høye. Um, hva betyr det? Det er ikke først og fremst snakk om en god følelse. Og heller ikke først og fremst om eh, store manifestasjoner eller under. Men det er snakk om dette, at navnet Jesus blir herliggjort Eh, i ditt liv. Og Det er den eneste grunnen til at Gud, Gud låner ut sin kraft. Jesus sier til disiplene i, i Johannes 16.: Men Hellige Ånd kommer for å herliggjøre meg. Han skal ta av mitt og forkynne det for dere, og han skal herliggjøre meg. Det handler altså om hva du skal få ut av Gud, men hva han skal få ut av deg. Og hvis du syns det høres litt sånn kjedelig og, og stusslig ut, så la meg få si dette, da. Det er ingenting som er bedre for ditt liv eller for livet de, til de som er rundt deg, enn at Jesus blir herliggjort i ditt liv. At Gud får sin vilje i ett og alt. Um, ikledd kraft for det høye. Jeg har lyst til å gi et eksempel. Uh, Charles Spurgeon, uh, en kjent predikant i England, uh, han skulle sjekke akustikken i et tomt kirkebygg, trodde han. Så han går opp på talerstolen, og så roper han det han er mann for. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Bare få høre hvordan det hørtes ut. I naborommet så går det en snekker og pusler for seg sjøl. Og han slipper verktøyet sitt, <laughs> går hjem, kommer i syndenød. Går ut noen dager senere som en frelst mann. Hvorfor? Fordi Spurgeon hadde holdt en veldig god og overtalende preik? Nei. Fordi han var ikledd kraft fra det høye. Spurgeon kunne ikke ta noe ære for det. Han kunne ikke legge sin hånd opp mot Herrens ark og si 'det var jeg som gjorde det'. Det var meg. Men han var ikledd kraft fra det høye. Og navnet Jesus for ære og pris. Um, kjapt helt til slutt. Hvordan ser dette ut i praksis, dette fellesskapet? Um, det er et vers i, i Markus 16, 15 som vi er veldig glad i å feilsitere. For vi sier det sånn Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet. Um, vet du hva det egentlig står? Etter hvert som dere går ut i hele verden, forkynn evangeliet. Det er bare ett imperativ. Um, du ser, Hvis du er kristen, så er du allerede i bevegelse. Du er allerede en disippel. Um, og han som kom og følg meg, sant? Det er det som er kallet. Uh, og han som sa 'kom' i det ene øyeblikket, han sier ikke 'gå' i det neste. Og, altså kall, Vi snakker om kall på veldig mange forskjellige måter. Vi sier at vi har kall, et kall til en tjeneste, eller et kall til Afrika eller Sør-Amerika eller sånn. Um, det er ikke helt bibelsk. Um, jeg ble spurt om jeg hadde et kall til forkynnertjeneste, eller om jeg hadde et kall til Sunnmøre. Uh, det har jeg absolutt ikke. Det er ett kall i Bibelen, og det kallet har jeg. Følg meg. Det er Jesus. Jeg opplever helt klart at han leder meg til en forkynnertjeneste, at han leder meg til Sunnmøre. Um, men rett fra det så leder han meg til noe annet. Da skal jeg ved Guds nåde forfølge ham dit. Um, så når noen sier at de ikke er involvert i misjonsarbeid fordi de ikke har et kall Da er det bare én logisk konklusjon. De kjenner ikke Jesus. Det er ett kall. Følg meg. Og etter hvert som du følger han, forkynner evangeliet. Du er enten en misjonær eller et misjonsfelt. Enkelt og greit. Jeg har noen venner som er mine beste venner. Det er ikke fordi det er de jeg har kjent lengst, eller fordi det er de jeg har mest til felles med, eller de jeg ser oftest. Men hver gang jeg treffer på dem, så begynner de å snakke om Jesus. de begynner å snakke om Bibelen. Og de forkynner etter hvert som de går. Så har jeg andre venner som forteller morsomme vitser, og det er gøy. Og noen andre som jeg har felles interesse med, og det, det er kjekt. Men hvis jeg hadde vært så glad i deg som det jeg burde ha vært, så hadde jeg tatt de nærmere Jesus. Hvis de hadde vært så glad i meg som de åpenbart burde ha vært, så hadde de leda meg nærmere Jesus. Eh, noen ganger så er de mennesker folk jeg knapt nok kjenner. Eh, folk jeg møter her og der. På bussen, hjemme hos folk, eh, på kafé. Sånne ting. Eh, og de forkynner, og jeg får forkynne. Jeg er glad for å kunne si det. Selv om jeg reiser på fulltid og forkynner, så skjer ikke mesteparten av min forkynnelse fra en talerstol. Men det skjer to eller tre. Tilsynelatende helt tilfeldig. Eh, vi samles i Jesu navn. Og Jesus er midt iblant oss. Um, til slutt så har jeg lyst til å ta med et eksempel fra kirkehistoria, fra Kina. I Kina så kom misjonærene på samme måte som de stort sett har kommet andre plasser. Eh, de kom og bygde opp kirker. Eh, de lærte opp prester og innsatte prester. Eh, og alt var veldig synlig. Så når Mao kom til makta, kommunismen tok over i Kina, så var det ikke noe særlig vanskelig å finne disse kristne og bare få, få fjerna det. Og drepe alle prestene. Og, og kirkene gjorde de stort sett om til, til rekreasjonssenter for kommunistisk ungdom. Um, og hva skjer? Jo, når kirka kommer under forfølgelse, så skjer det tre ting. Uh, ehm, de som bare kommer for å få brød, vi faller av. Det er ingen overfladiske kristne i en forfulgt menighet. Eh, nummer to de vender tilbake til denne fellesskapsforma. To eller tre samla i Jesu navn. For de kan ikke ha møter sånn som oss. sant? Men når de møter en kristen bror eller en kristen søster, så har de fellesskap seg imellom. Etter hvert som de går, så forkynner de evangeliet. Eh, Nummer tre kirka vokser og vokser og vokser. Og det, og det blir vitne til, til, under og til vekkelse. det har blitt sagt det at martyren, martyrene sitt blod er kirka sin sæd. Fordi kirka alltid vokser under forfølgelse. Og hvorfor vokser den? Fordi at det kommer noen og tar livet av folk i menigheten jeg tror ikke det. Jeg tror den vokser, og det blir vekkelse. Fordi alt dette synlige, det er ikke lenger viktig. Hele fokuset blir på å samles i Jesu navn og for Hans skyld. Sjøl om du gjør det liv, med livet til låns, eh, så det er det det som blir viktig. Og det er så det er så grunnleggende, men det er så viktig. Dette er den enheten og den samlinga som kan gi vekkelse til Norge. Jeg tror på en allmektig Gud, derfor må jeg tro at det kan bli vekkelse i Norge. Eh, men det kommer ikke til å skje ved at de som vil være disipler, er fornøyd med å gå inn og ut på et bedehus. Eh, og Gud er ikke fornøyd med at hans disipler bare går inn og ut på bedehuset. Eh, og han kommer til å renske opp og sette i stand sin menighet. Enten gjennom reformasjon eller gjennom knallhard forfølgelse. Ehm. Hvis du vil, så kan du behandle dette som bare enda en preik. Ehm. Du kan ta meg i hånda når du går ut, og i det øyeblikket du kommer ut, så kan du glemme hele greia. Det er en som har lyst til å ta bort såkornet med en gang du er ute herifra. Nå har jeg holdt på lenge nok, så jeg vil bare be litt til avslutning. Hvis Den hellige ånd har åpenbart noe for deg som du har lyst til å be om, så be sammen med meg. Eh, så skal vi skilles, og så skal vi gå ut og forkynne evangeliet etter hvert som vi går. Kjære far. Jeg eh, har lyst til å takke deg for, for ditt ord. Jeg har lyst til å takke deg for at du du har sagt i ditt ord at hvis, hvis vi bare ville vandre på, på dine veier, så, så, vil du velsigne oss. Da vil du kue våre fiender. Herre, hvis dette er veien å gå, så ber jeg om at du skal åpenbare det for oss. Jeg ber om at du skal legge så stor kraft bak ditt ord at eh, alle går ut herifra med en uro som ikke lar seg døyve før, før vi samles i ditt navn, Herre. Far, jeg ber om å få, få se Jesus enkelt og greit. La det være ekte, Herre. La det være ekte alt som skjer her i kveld. Når du kommer og møter mennesket som den du er, ikke som en, en tanke eller en idé eller noe vi gjør på, på onsdagskvelden, men som Herre og Frelser for. Jeg ber om at du skal, du skal komme og samle oss, Herre i den åndens enhet, der du kan velsigne, der du kan gi liv. Hjelp oss å leve med, med evigheten foran øynene, alltid, Herre. I Jesu navn og for Hans skyld. Amen.